Erik Spitz prefetak muga estea, frantziako lendakariak, perpinaren azaro erdian azaldu zuen erabakia zela hojo du. Begeun jendagma eta poliziaren emendatzea ere ekarri zuena. Terrorismoaren eta imigrazio ilegalaren aurka egiteko helburuarekin. Prefetaren hitzetan ez du iduri hain trabagarria denik pasabide hauen estea. Eric Spitz. Du côté de Biriatou, euh, tout reste ouvert, hein, quasiment à part la navette maritime et puis euh, le, le, point de passage pour les piétons. Beste probintzientzat behar bada arazo gehiago sortzen aldituela itortzen badu ere, tolerantzia badela dio, aldu adibidez. S'agissant des, des alludes par exemple, il y a une tolérance et les gendarmes admettent que les gens passent d'un côté à l'autre de la frontière pour ceux qui résident. Euh, euh, à ces endroits-là. Mathieu Berger, eskualdeko kontseilariak ez du egokia atxemaiten erabaki hau. Baina muga guziak behar bezala kontrolatzeko aski polizia etzela pentsa daiteke prefetaren hitzak entzunez. Il y a un tel flot de, de véhicules qu'il était impossible de contrôler tout le monde sans provoquer des, des bouchons euh, immenses. Jadanik polizia hainitz badela dio bestalde. Euh, il y a quand même plus de policiers et de gendarmes, hein, il y en a quand même 200 en plus. Hein, puisque j'ai un escadron de gendarmes mobiles, des réservistes de la gendarmerie, des agents de la police aux frontières, euh, qui sont, et 60 militaires qui sont venus renforcer le dispositif de surveillance. Donc même d'ailleurs les points qui sont fermés font l'objet d'une surveillance. Spitzek On ne peut pas vouloir tout et le contraire de tout. Soit on se protège, on protège nos frontières, ce qui peut entraîner des désagréments, je, ne le nie pas. Euh, soit on laisse aller, le président de la République a décidé d'être plus ferme.